Isolatuik den etxe batetaik hi zentro batetako apertamentu batetat igaitiak adineko er bizia erresten deie. Izan eosketen egiteko, bedezilat juiteko, edota bizi sozial baten atxikitzeko. Sedia zaharretxiai alternatiba baten proposatzia da. Momentuko alkartiak zazpia dineko laguntu dutu, hogei batekin kontaktian delaik. Etxeka alkarteko Nikol Lugarro. Hoai eh, ez, eh, di, e, ez gütetzu susken, Behar da zerbait asmatu heben Sibeun, beste lekietan bezala. E, eh, Sibeun badizugu fe, problema, problema bat. Ez dakit problema bat den, ez bena ene bai, bai a, a, epada haitutzu araberitzen eta xantier animalekua duzu, eta ez dizie beste zerbait ikusten kantin. Eta aspalditik eh, langile zumaitek galtatu zizien, bi edo hiuetxe parkian han eh, jententako eta hola, eh, adineko jententako, eta ez dizie bat entzun proposamen hoi, eta hoai egiten izi animaleko epada, eta hoi ez duzu, ez duzu huntza. Zaharentako handiegi duzu eta ez duzu Halo jamentu baten jabi enjabi abazide, edo etxe apropos bat esagutzen baduzia, ez eh. duda etxeka endaitzia.